Was hy, dit was, of dit is, Ray Conniff, wat ons inleidingslikkie sing, of speel dan uh, instrumenteel, en dit is A Memories Are Made Of This, en die programse naam is Treffers van Toeka Tot Nou, en ek is Ludwig Venter. Elke vrijdagmiddag om drie uur dan begin ons, en van daas week af gaan ons tot half ses. Ons het, voordat het ons altijd vijf uur opgehou, ek het half uur bijgegooi. Um, so, ok, ons gaan vandag, het ek een lekker speelhuis, ek het julle so'n voorsmaakje gegeen van wie amal optree, min of meer, uh, dit is nie amal wat daar genoem word nie, op my listmakerkie nie, uh, daar is nog heel wat ander, wat ook, um, gaan sing vir ons vandag, en nou moet julle weet, die mense kom van ver af, en hulle het moeite gedoen om hier te kom, so, uh, ek wil hee, jylle moet het geniet, en uh, ja, geselsaam, uh, eh, vertel my wat jylle nie van hou nie, uh, dit is jylle program hierdie, mak soos jylle smak. Die eerste ene gaan ons, die vannigste muis in die ganse Mexico. Speedy Gonzales, geskryf dier Buddy Kay, Ethel Lee en David Hess, 1961 en in 1962. Dat is een Seven Single, Seven Single is maar net een uh, enkelsnit plaat uh, wat op uh, 7 duim in diameter is. Dit is ook my 7 single genoem word. Uh, op die charts in Amerika gehelp dier Pat Boone en uh, na die 6e posiesie op die Billboard Hot 100. Ek dink sy tweede naam is Eugene. Eugene. Ja. Maar in elk geval, Pat Boone na die 6e posiesie uh, het hy op die Hot 100 uh, eh, en het het 13 weke daar geblei. Nou Pat Boone sy rechte naam, oh daar het ek het, Charles Eugene, so waar die Pat vandaan kom, weet nuchter alleen, in 1934 gebore in Nashville, Tennessee en is vooral gedeel in die 1950s en vroege 60s baie bedrijwe in die muziekwereld gewees en hy het soms met eh, Elvis meegeding op die charts, Pat Boone sing vandag vir ons die, Speedy Gonzales. Ja, uh, daar was basis, ek sal sê, vier of vijf wat meegeding het vir die koning van, van die muziekindustrie eh, eh, uh, in daar die daar. Het was Elvis en Cliff Richard en Pat Boone. Dit was die drie hoofdmense gewees en dan was daar hele paar ander. Die Beatles en die Rolling Stones het ook daar tussenin bygekom. Maar in elk geval, hier is Pat Boone ons luister na sy uh, eh, Spiri Gonzales 1962 a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas.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 Nou, uh, ou wat ek, eindelijk speel ek om baie minder as wat ek om behoor te speel. Ek praat van Neil Leslie Diamond. Hy was eindelijk baie gewild, maar... Uh, ek weet nie hoekom, uh, ek denk my broer het my uh, oor laat luister na die, dit was sy ginsling, hy het so Volkswagen Beetlekie gehad met die uittrek stereo uh, muziek uh, stikke of uh, cassettes in sy kar en ek so sê, uh, jy hoor door, kom Neil Diamond aan, dan weet jy, daar gaan een Volksie achterna kom. Oké, okay, Neil Leslie Diamond is op 24 januari 1941 in Coney Island gedeelte van Brooklyn. Uh, Brooklyn is uh, amper soos uh, eh, Hilbrow in Johannesburg. Um, is een uh, bykie van die achter, achterplek, uh, <laughs> oor kan die spoor, sal men sê. Nou, hy het van Brooklyn afgekom, in, in New York City is hy gebore. Sy pa Akiba was een was, uh, kief Diamond uh, bekend en uh, hy was een eh, drooggoedere handelaar. Beide hy en sy vrou, Rose, was joodse immigrante uit Pole. Die Diamond familie het tydelik in Cheyenne in Wyoming verskuif weens die Keef Diamond uh, sy militaire diens uh, tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd in Wyoming het Niels verlief geraak op die Sing Cowboy type fliks op uh, eh, uh, met in die vertoonings met in die vertoonings is nou die Mara vertoonings wat uh, ek baie goed onthou van daar die daar, want ons het elke saterdag is ons na die Metteny toe. Um, daarin welkom, die Alpha Theater. Maar in elke geval, um, ja, na die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil sy ouwers teruggekeer na Brooklyn. Brooklyn. Hy het een 9 dollar akoestische gitaar vir sy verjaarsdag geskenk gekry, wat sy belangstelling in muziek geprikkel het. Ons luister na die eindste Neil Leslie Diamond en die liekie wat hy vir ons bring. Is nie syne nie, ek dink is, uh, is het ook Pieter Saarstedt? The windmills of my mind. Dit is nie eindelijk sy liekie nie, maar uh, hy syng hom, so kom gaan ons nie luister nie. Hier kom hy. like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world's like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. tunnel that you follow to a tunnel of its own. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its fate and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Here's the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel never ending or beginning on an ever spinning reel as the images unwind. Like the circles that you find in the windmills of your mind. As I, Neil Diamond, the windmills of your mind, of, yeah, of your mind, uh, en uh, soos ek sê, nie Eh, sy liekie eindelijk nie, uh, maar uh, hy sing om damn goed. Die een ding van Neil Diamond wat ek onthou van daar die dag, was hy kan uh, in twee concerte kan hy optree, een na die ander ene, en hy kan die selfde liekie sing, maar hy, sy presentatie is nie die as die vorige vertooning nie. Jy weet, hy sal die liekie nou moet die draai speel, en ja. dan volgende Eh, eh, eh, aand kan hy een ander concert hee en hy sal om die ander draai speel. Dit is sy kenmerk of sy, wat noem ons het, signature uh, methode daai. Right, ons gaan aan. Ons is nou by die ou wat 8 januari 1935 uh, gebore is, oorlede op 16 augustus 1977 en natuurlijk is dit Aaron. Ja, jylle allemaal ken hom, Elvis. Elvis. Aaron Presley is gebore in Tupelo, Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie. Of nee, kom en sê sy hele familie het soen toe verhuis met hom. Saamgevat, ja, want hy was slechts 13 jaar oud. In 1954 begin hy sy muziekloobaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste top of the charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Nou, Vandaag gaan hy ons vermaak met een wat, as ek hom al gehoor het, is het baie lang terug. Vaag weg, die dienkie, lui vaag weg een klokkie by my. Maar het is nie een wat soveel gespeel word, soos bijvoorbeeld Jailhouse Rock en jy weet, uh, Suspicious Minds of enig het nie. Hierdie ene is een Elvis-likkie, 1961 en uh, eh, like my, hy, hy, net daai jaar het hy naam gemaakt en toe is hy op die rakke gesit. Die liedjiese naam is Surrender. Kan jy hom onthou? Ek het hom eers vaag weg begin onthou nadat ek hom twee keer gespeel het. Hier kom ek. kiss my heart on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. As hy, jy het het ook achtergekom, net soveel soos ek, dat die arme liekie surrender, hy is maar net 1 minuut en 49 secondes, so hy is ook nie een standaard lengte nie, maar dit was die trant, trant daar die dag gewees. En uh, <clears throat> ja, nou kom ons sê hallo aan Joyce Werty, toer in Amerika, en uh, sy uh, luister in van uh, Arizona, en die dorpie is surprise en sy sê, sy luister lekker na Windmills of My Mind. Jep, dit was die vorige ene uh, Neil Diamond en uh, dank jy jy ingeskakel is Joy en uh, ek is blij jy begin nou weer luister, dat jy nou weer gezond voel, dat jy nou baie beter is. Uh, jy het op <laughs> dier tyd gegaan wat uh, ons uh, baie bekommerd was oor jou maar ek is bly, jy het het afgeskid en jy gaan aan. Ander een wat ingeskakel is, ons praat van um, Kempton Park en dit is Hanlie. Hanlie van Rooi, uh, baie welkom by die uitsending vanmiddag. Jy sê daar by jylle is dit uh, snaakse weer. Jy sê vanochtend was het koud, maar die son het geskyn, paar druppels geval, daarna warm, maar twee ure trek dit toe. toe en uh, ja, en toe het jylle een goeie bui gehad. Nou, uh, uh, ja, sy sê, dit, uh, dit is sommer koud nou op die oomlik. Um, ehm, ja, ek het hier, het ek dier die nacht een paar druppels hoor val en uh, ek was lei om op te staan want ek weet ek het die, die, die voort staan maar net hier onder die afdakkie en hy staart een keer een maand, want ek moet gaan vir bloed trek en bloedtoetse en <laughs> die type goeders, en uh, nou ja, ek het hom op charge gehad, ek het die lead uitgehaad, daarna om toe, nou die elektrisiteit en die uh, uh, charger en al die goeders, werk nie so lekker saam met die water nie, maar ek het my oor stijf toegeknip en ek het verder geslap, um, ehm, nie rustig nie, maar ek het geslap, nou weer daarna, en uh, eh, vir oogend ook gaan kyk toe die darmie soveel gereen dat dit ook nat geword het nie, <laughs> dankie toch eh, uh, ja, en dit sou vir my dier les gewees het maar uh, ja, en men twee uur in die oogend, wie wil nou opstaan om dit te gaan doen <clears throat> ek het een keer lang, lang gelere my vrou was weg gewees en sy het gesê na die katte kyk, toe ek ook hier twee uur in die oogend een katte fight hier in die erf gehoor, en sy het my gewaarski, voor ek gaan slaap in die aande, moet hy kat moet hy binnenkant wees. Jy weet, hy is nie buiten slaap. Maar ek het, wel seker tot half twaalf het ek om die huis geloop en geroep en geroep en geroep en die kat wou nie luister nie. Nou ja, toe los ek nou met die kat, toe, toe gaan klim ek in die bed en toe uh, hoor ek hulle twee hierdie ochend beklui hulle hier buiten. Ek staan toe nou maar op en ek kom uit om om te kom haal en ek loop so langs die swembad uh, eh, en, jyp, ek stamp my toon tegen die klip en door is ek in die water met pyjamas en al en dit is eisig, dit was middel juni, ach juli gewees en uh, ja uh, en toe ek nou weer daar uitkom ook, toe moes ek nou nog die bloeding stop, want my toon het toe erg gebloei, die bloeding stop en toe kon ek nie gaan slaap, seker uh, twee uur later het ek eers die uh, medische kussie gekry waar my vrou hem wegsteek en uh, <laughs> het was nogal een ordeel, ordeel, soos hulle in Engels sê. En Letty, jy en Abigail luister ook, uh, en dit is uh, baie snaakse weer daar, jyp, dit is, Handy het my nou net vertel, jylle kom uit die area, so ek geloof, dit het by jylle ook so gegaan, precies soos Handy daar sê, um, en sy sê, groetnis vir amal wat ingeskakel is, en saam luister, jylle moet het geniet. Uh, wie het ek nou uitgelaat? Joy, Letty, Hanley, ek sal kyk en kom ons luister eers na die Sweedse groep Abba. Um, het geen kenstelling nodig nie, die eerste letter van elke groeps lid sy naam is die akroniem wat die naam Abba vorm en in volgorde is het natuurlijk Agnita Veldskrog, Vatskrog, uh, Bjorn Alvies, Benny Anderson uh, en Annifrid Lindstad. Die groep Ebba ontbind in december 1982 en so twee jaar, uh, nee, is eindelijk meer, is hier in uh, 2019 daar rond, het die groep weer by mekaar gekom en na 35 jaar het hulle weer by mekaar gekom en nog een opname uh, gemaakt waarop so paar nieuwe liekies in ongeveer december, ja, dit was december 2018 uh, eh, verskyn het. Nou ja, hulle is immergroen, tydloos, Ebba, en die een wat ons gaan luister van hulle vandag is um, Dancing Queen. Super. was hy immer groen, altyd groen, en dit is die groep Ebba, en uh, ja, um, ek het een langklaas een van hulle gespeel, so ek is eindelijk surprised dat ek een op het vandag, uh, uh, ek sien, uh, daar is nog uh, uh, uh, Rina, Rina Foster, uh, of uh, wat, Boshoff, Rina Boshoff Foster, wat sê mys altyd eerste, Rina die nooiens van of die getrouwde van. Sy is either Rina Boshoff Foster of Rina Foster Boshoff. Ek weet nie, maar ek dink uh, Boshoff kom eerste. Right, en dan het uh, Abby daarvan uh, eh, die velddrif uh, op die weskus. Jy is ook ingeskakel en het, volgens die manniekie waar daar dans op jou uh, <laughs> profiel, uh, lyk het of jy ook die muziek geniet. Uh, welkom by die program, ek hoop jylle geniet die rest van die program vandag. Nou, ja, dit is op baie diverse ene vandag, ek sien ek het hier van die rockers tot die uh, starige muziek en als, eh, het ek nogal hier ene, eh, nee, hier is hy. Um, hy was geboor as Pieter Eerdlie, Eerdlie, Saarstedt, op 10 december 1941 en hy is oorlede op 8 januari 2017, Britse sanger, instrumentalist en liedjeskrywer. Uh, vroeg in sy loopbaan begin is Pieter Linken en was die uh, broer van die uh, eh, muzikant uh, Eden Kane en Clive Robin Saasted. Nou, alhoewel sy muziek as pop geklassificeer was, was die oorsprong baie meer algemeen van die ballades en uh, van traditionele volksmuziek afkomstig en uh, as, uh, as, as wat het van rock and roll is. Ons gaan na hom luister en natuurlijk, as jy die naam hoor Pieter Udley Saarsted, dan weet jy, ons gaan luister na Where do you go to, my lovely? You talk like Marlene Dietrich And you dance like Zizi Jarman And your clothes, well they're all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Oh yes there are And you live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sasha Distel? Oh, yes, you do. And you go to the embassy parties, oh, where you talk in Russian and Greek. Oh, and the young men who move in your circle, oh, they hang on every word you speak. Oh, yes, they do. But tell me, where do you go to, my lovely? Oh, when you're alone in your bed Oh, will you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head as I do oh, Well, I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting that you stole from Picasso Your loveliness goes on and on oh yes it does.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 Oh, when you sip your Napoleon brandy And you never get your lips wet I know you don't But tell me where do you go to, my lovely When you're alone in your bed Oh, won't you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do Oh, well, you're in between 20 and 30, and that's a very desirable age. Oh, but your body, well, it's firm and inviting. Yet you live on a glittering stage, oh yes you do. And your name, it is heard in high places. Oh, you know the Aga Khan. Oh, he you a racehorse for Christmas and you keep it just for fun or a laugh. Ha ha ha. And they say that when you get married, it'll be to a millionaire. Oh, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Oh, where do you go to, my lovely, when you're alone?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 sy nogal a uh, eh, classy lady is. Sy doen als op die rechte manier en oog, is net uh, designer goeders en, ja, nee, ok. Right, nou, uh, oe, ek het vergeet om te sê dat uh, Rina daarvan, sy is van Bethlehem, en sy sê, dit is koud in Bethlehem. Yes, jy weet, ek, ek, ek, ek sien so uit na die somer. Ek is beslis een somerwaba. Ek hou nie van winter nie. Uh, ek het altyd koud gekry, maar nou krij ek nie meer koud nie. Het is nou seer. Het is seer om koud te kry. Ek hou glad nie daarvan nie. Ok, nou kom ons by een groep wat ek ook nie genoeg speel uh, op my programme nie. En... Nee hulle is The Beatles, Engelse rockgroep in 1960 in Liverpool gevorm met lede John and Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Die vier name wat ons in standaard 3 het ons hulle al so ach, vannig opgenoem, so asof hier die 12 disciples opneem. En, ehm, nou, uh, Hulle word weid beskou as die voorste en meers invloedreike muziekgroep in die geschiedenis. Hulle doen vandag vir ons, uh, ek gaan dat hulle vir ons nou twee doen, dat, dat sien door onder op die lys is daar nog van hulle, maar kom ons luister ees na uh, een wat ek langklaas gehoor het is Now A Man. Now A Man van die Beatles en dan hoeveel daar is daar in die week? 8 days a week. Hier kom die Beatles. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Beatles gewees en hulle twee vir ons gesing No A Man en 8 Days A Week. Nou wonder ek of dit een extra vakantiedag is en of het nog een werksdag sal wees as daar nou 8 dae in die week is. Right, um, die groepie wat nou op 3 of wat nou op die draaitafel le is die Bee Gees, een sangtrio van broers Barry, Robin, Maurice. Uh, wat een van die meest suksesvolle groepe van alle tye geword het. Hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon, het gedurende die kinderjare na Brisbane, Australië verhuis, waar hulle, um, hulle muzikale loobane begin het, hulle wereldwee sukses het gekom, toe hulle terugkeer het na Engeland, om en een contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Ok, ons luister na die Bee Gees en uh, hulle gaan vir ons ook twee bring. Die eerste is I started a joke. Hy het een grap begin. Laugh and you laugh, what? Uh, eh, everybody laughs with you. Cry and you cry alone. I started a joke en dan die tweede ene is natuurlijk Massachusetts. En toe hulle omgeskryf het, was hulle self nog nooit eens in Massachusetts gewees. Oké, okay, ons luister na die twee. ons geluister na die Bee Gees, die, wat, uh, ja, hulle is drie broers, nee, ja, dis reg, en, uh, eerst het hulle I Started a Joke, en toe luister ons na Massachusetts. Ok, wat gaan nou hier aan? Nou, aha, ek sien hier, staan die Campbells hier buitenkant met hulle kitare en als, en, uh, ja, dit remind my, uh, dank julle julle gekom het manne, Um, jylle uh, remind my nou net dat uh, was het een birthday girl vandag en sy bly in Bloemfontein uh, sy skakel nie gereeld in nie dit met die odd kans dat sy hier is sê ons vir Lorette Lorette sy het van huisien geblei van school af uh, sy uh, verjaar vandag en ons wil sê baie sienwense vreugde, liefde goeie gezondheid vir die toekomstjare word jou toegewens met een rede om elke dag te lach. Mag al jou wense en plannen in plek val soos precies soos jy dit bestel het, Lorette. En uh, ja, hierso is die Campbells om namens ons vir jou te sê, hep hep hoera, lekker verjaar. die pad van waar hulle ook al <laughs> op dees daar bly, ek dink is in Nederland of is, och, by Tennessee of waar hulle ook al is, die Campbells het speciaal deurgekom om vir Lorette Hippie Pura lekker verjaar te sing en uh, ja, uh, jy moet jou dag geniet en ek hoop daar is een bederfie vir jou en uh, dat jy jou dag geniet en die toekomstjare. Oké, okay. Okay, um, ehm, wie praat ons nou van? Erik, Erik Hilliard Nelson. Hy is op 8 mei 1940 gebore en hy is oorlede in 1985. Hm, dit is uh, maar 45 jaar oud. Professioneel bekend as Ricky Nelson, was Amerikaanse popster, uh, eh, muzikant en sanger-liekieskrijver. Hy begin sy vermaakloobaan in 1949 en speel homself in die radio sitcom reeks The Adventures of Ozzy and Harriet. Ozzy is ook eergister oorlede. Uh, in 1957 neem hy uh, sy uh, eerste solo op, debuteer as sanger op die uh, televisieweergave van die sitcom en stel hy die nummer 1 album met die, tiki, eh, met die titel <laughs> Ricky vry. Nelson en Sharon Kirsten Harmon is op 20 april uh, eh, 1963 getrouwd en uh, in uh, december 1982 is hulle weer gesky. Hulle het vier kinders gehad, Ricky Nelson, ons gaan na hom luister en ja, hy het amper wat uh, uh, wat kan ek die stijl noem, Jody Wayne stijl, kom ons luister, dan sal ons weet wat sy stijl hy het. Uh, Ricky Nelson, Hello Mary Lou, 1961. Goodbye. hy, Ricky Nelson, hy sê hallo vir Mary Lou in 1961. <laughs> hy sê hallo Mary Lou, goodbye heart. Nou ja, hy het sy hart verloor op haar, ne? Right, nou kom ons by een groep, hulle is net instrumenteel en hulle is, eh, op daarie stadium was hulle die enigste instrumentele program, ach, eh, eh, orkest, wel, van die kitaar, uh, type uh, muziek. En ek praat natuurlijk van die Shadows. Uh, hulle het aanvankelijk uh, by mekaar gekom as The Drifters en hulle het by mekaar gekom as Harry Webb, sy ondersteuningsorkes. Jep, ken julle vir Harry Webb? Jep, julle is recht, dit is the Fritchett. So, hy het ook op een stadium vir die uh, Shadows, het hy ook gespeeld. Ehm, um, Nou, ja, hy het, uh, dit, dit, dit was voordat hy uh, uh, solo kunstenaar geword het. Die instrumentele liekie wat hulle nou vir ons gaan speel, of hy gaan laat hulle vir ons twee speel, was groot groot by danse gewees. Uh, ek praat van uh, laat 50s, vroeg 60s. Uh, ek kan dit nog onthou hoor, recht, genie hy was gereeld parties gewees, joh, in hy straatwerk gebleid in Springs, Krang Road, Krang Road, ja, het jy elke vrijdag aand, het, uh, en satra aand, het jy gehoor hoe die muziek aangaan, en karre die hele straat vol gepaak, soos die mense by mekaar gekom het. Nou, die Shadows doen eers a dance aan, en dan luister ons na Cozy, is die ander liekie, wat hulle ook bekend gemaakt het. MUZIEK Shadows met Dance On en Cozy. Weet, as jy dit nie self gedoen het nie, dan weet jy nie hoe lekker dans die, die type muziek. In die jare was dit baie, baie populair vir elke dans gewees. Ok, um, <clears throat> ja, ek sien het is tyd vir die uh, funny spot, maar nou omdat ek een half uur aangeskyf het uh, met die uh, totale program duur, gaan ek uh, so ach, kwart oor is goed genoeg. Ek gaan gauw eers na die twee uh, eh, liekies luister wat ons het van die Garage Band. Nou die Garage Band was uh, die Beach Boys. Hulle is bestuur door die twee Wilson broers, sy pa Murray en met Brian en Nevy wat uh, hulle muziek achtergrond uh, om een kreatieve richting te oorheers, hy, hy het een sterk muziek achtergrond gehad en hy was goed daarin. In 1963 het hulle nationale bekendheid behal op met een reeks top 10 treffers wat een suidelike Californiese jeugdkultuur van branderij, uh, uh, motors en romanse uitgebeeld het en uh, die California Sound genoem word. Brian het geleidelik sy inzette verminder wees geenstes gezondheid en dwelle misbruik. Die groep sy commerciele eh, momentum met gevolgelik daaronder gelei en ondanks pogings om experimentele klanke te handhaaf is hulle uh, eh, dier die vroege rock kritisie as een archetype popmusiek cutouts, uh, copouts uh, ontslaan. Nou ons gaan nou vandag shoe dance, looking for romance. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance. Barbara Ann, ba ba ba ba ba ba ba ba ba Bob ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Bob. Jack Moran, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling. ba ba ba ba ba ba ba ba Bob Bob ba ba ba ba ba ba ba ba ba. I stood knew she wouldn't do it. Barbara Ann, Barbara, Ann, Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. cause it's never been beat. And we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady cause it wouldn't be right to leave your <laughs> ok, die uh, Beach Boys, I Get Around en uh, ja uh, ek gesê my broerse gunsteling is uh, Neil Diamond wat hy altyd so hard op die volksiese speakers gespeel het maar met hierdie Beach Boys het hy baie gehou van hulle en then I kiste ja, dit was wie, uh, tot nou elke keer as ek vir hom sê, ok, het jy enig iets uh, eh, om te versoek wat ek vir jou kan speel, <clears throat> en dan hy kies dit. Ok, right, kom ons luister na die funny spot, en ek het vandag weer vir Nathaniel op, um, en ek sien dit, uh, da, wel, da, obviously, is daar nie meer kadette by die school nie. Ons het daai tyd het ons kadette gehad, en ek het nogal die kadetperiode, het ek nogal geniet, ek was die basdrommer, van die orkest gewees en uh, ja, so ek eh, kan sê allemaal dance to my tune <laughs> ok uh, Nathaniel gesels oor kadette hier kom hy Recht oor kan die AGS kerk het meneer en mevrou Fisch gewoon in een ongelooflike vervelige huis, omring van net so'n vervelige tuin. Meneer Fisch was nooit te sien nie, nooit nie, maar die tuin was altyd nekies, beddinkies gesnoei, gras geknip, niemand het geweet, hoe is dit moendlik nie. Die voordeur was altyd oop, dag en nacht, en in die voordeur het mevrou Fisch gestaan, dag en nacht sy was gekleen een lang bond japon, een string krale klip haarde haare sigaret en een glas aanmaak koeldrank. Mens het gesê, slaap sy nooit. Anne bad sy. Of kook, of vee. Groot okie. Ons kinders was baie geskrikkerig vir haar, maar ons moes elke dag voor en na school vir baie huis beweeg. Maar soos ons ouwer word, het ons begin om haar gewoon te raak. Ouwer word het echter sy eie probleme. Soos het ons enig allemaal in die klas toe meneer Blignout binnen storm en aankondig dis tyd dat ons groepie ook begin met kadette en behoed die een wie sy uniform vrijdag nie reg is nie. Meneer Blignout was een persoonlijke vriend van Satan en hy het elke dag met sy hangwange en sy sweetbak opgedaag om te kyk hoeveel jong levens hy kon verwoes. Vrydag het hy in een uniform verskyn en die ouwer leerlinge al om die school laat marcheer. Ek kon dit nie verstaan nie. Hoe kan een onderwijzer een dag van die week verander in een kaptein of een generaal? En hoekom het kinders marcheer? En hoekom het ons uniforms dra? En hoekom moet dit kakie wees? MUZIEK ek het al in paie boeken baie mooi uniforms gesien, by ty lande dra wit, ander dra swart, ty dra blauw of donkergroen. Nie ons nie, ons dra kakie. Wat op aarde is kakie behalwe sand, grondboinkies, kots en papiersakke? Maar so, daag ek die eerste vrijdag op, in my uniform. Om alles erger te maak, het ek een kortbroek aan. Iets wat ek selfs as baba gewaar het om te dra. Ek is naar en my knie bewe. Uiteindelik laat die klok en is het tyd vir een uur in die hel. Ons staan allemaal voor die school in rye. Achter my staan Benny Kieloots. Benny Kieloots was een baie kort kind die sy linker oog die hele tijd geknip het van spanning. Hy kon vreeslik opgewonde raak en dan kom niemand om stil kry nie. Bennetjie loodsteek sy hand op, wat is dit, sê meneer Blugna. Hoekom het ons hierdie kleren aan, sê Bennetjie loods? Amal het het aan, sê meneer Blugna. Hoekom, sê Bennetjie loods? So dat jy saam smelt met jou achtergrond, sê meneer Blugna. Hoekom, sê Bennetjie loods? Hoekom, sê Bennetjie loods? so dat niemand jou kan sien nie, sê meneer Blagna. Amal kan my sien, sê Bennieke Loos. Nie as jy in een bos is nie, sê meneer Blagna. Ons is nie nou in een bos nie, sê Bennieke. Ons is nooit in een bos nie. En een bos is groen. En jy kan nie masseer in een bos nie. En my ma sê, my sheerbakke konfrontatie aan, en sy sê, mens kan doodgaan van zonsteek. Shut up, skree meneer Blagnaar. Hy is so kwaad, hy laat ons vir twee ure al om die school marcheer. Niemand krij die ritme nie. Nie ons nie. Nie die kind wat die bevele skree nie. Ook nie die dertig eriote wat op gekneesde trompette bezig is om die sin uit die lewe uit te blaas nie sweet soos een gewonde bok. Om en om die school focus ek net op Rasmus Pienaar sy grootmensbouder en besluit ek kom in my volgende lewe terug as badwater. Die hel hou vir maande aan. kry doktersbriewe, ek reel extra klavierlese, ek beseer myself, ek huil, ek skryf gedigte en kryp weg, maar as ek weer sien, is ek die kleer van kots, om en om die school. Uiteindelik kry ons die ritme en ruk ons een dag soos een man tot halt. Benekie loodsteek sy hand op. My ma sê, wat help het mens oefen en niemand sien het die? Sy sê, ons moet hier die dorp marcheer. Sy sê, alle honderde mense moet vlaggies en streamers sê wat hulle kan baai. Dan collecteer ons vir die nieuwe school. Ek, my ma sê, wat sy toekomst het een kind? wat elke oogend moet begin met die skewe hek. Sy sê, mense besef nie hoe vatbaar is kinders nie. Sy sê, enige ding kan hulle hetse maak. My ma sê, dis tyd dat iemand verantwoordelikheid vat vir iets wat sin maak, pleks vol in hulle rond te trippel, soos donkies in een meelfabriek. Shut up! Skree meneer Blug nou. Maar drie maanden later is die dorp in rep en roer. Ons marcheer dier die straat. Honderde mense is daar met vlagjes. Heel voor is een vlot. Dit lyk of iemand tuin gemaakt het in sy jacuzzi. Dit stel ons planten groei en ons erfenis voort. Achter dit is die trompet in die witte en dan ons. Vir drie blokke gaan het baie goed toe moet ons rechts draai. In die straat met die AGS kerk. En omdat amal of na mevrou Fisch staar of net koeskoes voorbij hardloop, het niemand nog ooit na die kerk gekyk nie. Ek lig my oor van Rasmus Pienaar af en kyk na die AGS kerk en sien vir die eerste keer het bestaan uit miljoene sierstene in die afskiewelike skakering getiteld kakie. MUZIEK eers marcheer ons erfenis verby, toe die trompette, en toe ons, en vir die eerste keer, smelt ons saam met ons achtergrond. Ons is weg. Op haar stoep gooi mevrou Fischer glas neer en gil in die diep stem. Kom terug, skree sy. Pas allemaal. Sy begin hardloop. Sy hardloop dat haar Japon achterblijf. Toe haar krale en toe haar haare kom terug, skree sy. En soos sy naderkom, so sien ons dit. Die bleskop, die stoppelbaard, die harige hande. Mevrou Fisch is meneer Fisch. Vanniger skree meneer Blag nou. Ons, ons marcheer voorbij die kerk. Daar is jylle, sê meneer en mevrou Fisch. Vanniger skree meneer Blag nou optocht kom drie blokke later tot stilstaan. Net my ma en Benneke Lootse maak klaphande. Een vrou is daar met een vlaggie en die rest is in hulle kare. Terug by die huis trek ek my mens kleren aan en gaan sit in die kombuis. Wat het vandag gebeur, sê ek vir my ma. Het is een baie speciale dag, sê my ma. Dit gebeur net as jy die bloed droer. Ek sê, wat betekent dit? Alles gaan oor bloed, sê my ma. Dit wat jy geërf het, is in jou bloed. En dit wat jy rarig moet wees, is ook in jou bloed. Om van die een te ontsnap of die ander wakker te maak, moet jy die bloed roer. Ou Blignaat met sy spetpak het nog nooit. Dis sal hy nooit weet van beter. Maar hy is tient in een doodgelukkig so. Meneer Fisch het wel. Ja, nee, dit is een richtige gave wat Nathaniel het om dinge so hy weet nie te beskryf so, uh, eh, eh, hy dink aan alle aspekte van uh, die hele situasie en hy noem dit is een uh, uitstekende skets wat hy altyd vir ons bring right die program gaan aan ons is nou halfpad min of meer en uh, Petula Clark leer op die draaitafel 1964 uh, die eerste enekie is Downtown en daarna hoor ons My Love, al twee van die dame, wat ek elke keer sê, as ek haar naam noem, die vrou met die sterk stem.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 Happy again much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. We can forget all our troubles, forget all our cares. Dis hy, Petula Clark, en wie uh, na al die jare, wat ek nou al na al, ek het van haar gehou, ek hou nog altyd van haar, maar sy begin nou een van my ginsteling raak. Uh, sy het rarig een uh, baie unieke en een baie mooi stijl met haar sterk stem, soos ek sê. Ok, nou ek sien uh, eh, um, ehm, Abby sê dat hy ook die basdrommer was in hulle orkestie en uh, dat hy die uh, Suidooster het uh, eindelijk uh, wel uh, die uh, droom van hom wegvat, ek kan my voorstel, ja, hy sê en toe stop hulle uh, beul in sy hand, een vals beul en uh, hy sê hy het nooit geniet nie. Uh, nou ek kan ook getuig dat na uh, toe ek weermacht toe is, ek was in die medics, toe het hulle ons daar, amal wat in die orkeste was, steek op julle handings tree uit en kom staan hier een kant. Nou ja, ons was een hele klompie gewees wat toe een kant gaan staan en uh, toe was daar ander ouwens wat ook Bastrom in hulle orkeste gespeel het en uh, hulle het my net gekyk en gesê, right, wat, wat het jy gespeel? Ek sê, uh, eh, Bastrom, uh, toe haal hulle daar een E-flat hoorn uit, een Franse hooring haal hulle uit en hulle sê, right, hierso is vir jou instrument, gaan oefen. <laughs> <laughs> En toe, eh, tot, eh, wel aan die einde van die jaar, toe uh, ons, ons Samuur, af, africhter, sal ek sê, was so toffie nous gewees, soos ons hom genoem het, en het hy dan vir my gesê, tjiekigheid, uh, uh, wie jy is die beste E-flat honder wat ons nog gehad het, uh, uh, in al die jare wat ek hier is, ek sê van, o ja, ek weet, <laughs> oops, uh, eh, maar dit het, uh, jy weet, jy praat nie so met die samenheur nie, uh, dit het net uitgeglip. In elk geval, ja, ek het dit rarig geniet, uh, om die nieuwe instrument te speel, en in die hele paar liekies het my instrument die hoofrol gespeel, die weisie oorgeneem, en uh, uh, uh, hy is altyd genoem die alt van die orkest, die uh, eh, E-flat hoorn, was uh, vir my, by, ons het getoer, ek sê landwijd, dan is ons in Sanin en Palaborwa, en uh, dan is ons weer onder in uh, Port Elizabeth, en ons het orkeste begrafnisse gespeel, en ons het uh, uh, verhoog optredes gedoen, uh, ja, dit is, uh, uh, wie het nou nie van die AMI gehou nie, sê vir my, Right, ons kom nou by een uh, ou, nou net nou, toe ek gesê die ou, wie was het gewees, wat, Ricky Nelson, ek het gesê uh, die ou wat amper uh, uh, Jody Wayne is, het ek eindelijk gemik na hier, ek, hier is die ou wat ek meen, uh, en dit is Bobby Winton, wat uh, die amperse um, Jody Wayne is, Eh, die liekie is Blue Velvet en uh, is een gewilde liekie in 1950 geskryf en gecomponeer dier Bernie Wayne o, so ok, daar is een Wayne daarin en Lee Morris die liekie is die top 20 treffer vir Tony Bennett in die oorspronkelike weergave van 1951 en is sederdien baie keer heropgeneem uh, met uh, 1963 weergave dier Bobby Winton en dit is die een wat ons nou gaan luister is Blue Velvet van um, Bobby Winton en dan het ek sommer een ander ene ook ingegooi. Kom ons luister dan ook sommer na Mr. Lonely, al twee van Bobby Winton.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 Lonely. <clears throat> Excuse toch, en, ja, wonder wie van julle kan onthou hierdie ene, dit is nou baie lang terug. Ek kan onthou, ons het vir mense in Johannesburg gaan keir, was eindelijk vir my vreemde mense, maar as Engelse mense, en toe speel die dochterkie, toe speel sy hierdie plaat oor en oor, ons kinders moes aan die kamers gaan speel het, die groot mense het voorgesit en gesels, toe speel sy hierdie oor en oor en uh, en toe baie jare daarna toe hoor ek om weer toe remind het my nou weer van die keier wat ons gehad het daar in Johannesburg die ou sy naam is Lonnie Lonnie Donegan en My Old Man's a Dustman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 My old man's a dustman. He wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in a council flat. I say, I say, I say. Uh, my dustbin's full of lilies. Well, throw them away then. I can't lilies wearing them.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 It might... een lekker op en wakker pret liekie om te luister. Mailman's Dustman van Wayback. Dit was hier in die 50s, Ivers, waar ons vraag mense gaan keir het. Nou oké, okay, hierdie broerkies, wat nou is, hulle is een Amerikaanse folk singing groep. Hulle is in 1957 gestig in Seattle, Washington. En uh, ja, eh, uh, hulle het, 1960 eh, het hulle een groot treffer gehad, uh, hulle is The Brothers Four, en wat hulle gehad het is Greenfields, nou dit is die met ons gaan luister, hoekom nie? There were green fields Kissed by the sun Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strove are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lovers. that we used to roam. I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? this wide world left for me to see, but I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn you can't be happy. till you bring it home home to the green fields and me once again Brothers for Green Fields Je weet, wanneer ek die program opstel, dan sit ek en ek gaan in op alles wat ek kan en uh, ek trek liekies uit en uh, jy weet, dan partij sien ek net die naam, dan wonder ek, het ek kom, eh, ken ek kom, eh, kom ons kyk, en dan luister ek die lekkie, en sê ek, nee, skryf om een kant toe, en dan weer ene, en skryf om een kant toe, en dan, eh, ek seker vir elke acht lekkies wat ek uh, luister, uh, kies ek een, om op die program te sit. Nou hierdie volgende ene, het ek gespeel, en vaag weg, het daar iets bekend geklink in hom. Ek kan nou nog nie onthou waar ek het gehoor het of, of het een bekende likkie was nie. Die, die groep is The Killers. Ek weet nie, ek ken nie so groep nie. Uh, so, uh, miskien verbeel ek my, maar die likkie is human. En, en dit klink vir my baie bekend. En dit klink vir my of hy een redelike treffer was want uh, hoe sal ek om anders te ken? Kom ons luister na Kielers en die liekie wat hulle sing, A Human. Kom ons luister. I did my best to notice When the call came down the line Up to the platform of surrender I was brought but I was kind And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we? as hy, nou weet ek nie meer wat het ek getwyfel nie, dit is moos een bekende en dit, maar net die naam en die groepse naam, The Killers, en die liekie is Human, ek het nie, uh, wel, die liekie is baie bekend, maar die uh, naam, en dit ken ek glad nie. Ok, ons stap aan, hierdie klompie ken ek, en hulle, die Patridge Family, is een televisieprogramm, wat geskoe is op die muzikale familie The Castles van Amerika, waar die ses kinders en die ma samsing van a, uh, eh, Newport op Rhodes Island en uh, onder andere die Likkie Indian Lake bekend gemaakt het. Ok, so dit is die een wat ons gaan luister. Indian Lake is a place of is a scene you should make. Ja, dis hoe hulle omsing. 1968 is hy uh, gewild gewees. you're looking for a place in the summer sun, Indian Lake van die Kelsels, 1968, nou gaan ons 69 toe, net een jaar later, het hier die ou, um, hy is geboor as Arnold George Dorsey, in 1936 is hy in Madras geboor, uh, dit is Brits Indië, wat vandag bekend staan as Chennai, en uh, hy is daar gebore, hy was een van 10 kinders, en sy pa was van Wallise afkomst, en sy ma van die Britse, um, o nee, sy was Wallis gewees, dis reg, of nee, sy ma was Duits, ja, uh, sy pa was Wallis, en hy was Duits, en uh, ja, Um, hy het relatief lang gevat om op drift te kom, hierdie uh, ou, en uh, hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar eers vlam gevat, uh, toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor beide kares, ja, hy was nou die dag hier in Zuid-Afrika met de last walls, ne? Engelbert Hamperdunk, uh, eh, en uh, die wat ons gaan luister vandag van hom, is 1999, O, ek het gesê 69, ek meen 89. En dit is Please Release Me. Maak my los. Please Engelbert Hamperdink, Please Release Me, 1989. Ok. Um, die, wel, ons het net ook gepraat oor die Kelly Family, kom ons luister na hulle. Uh, daar toe ons uh, wat gespeel het, Indian Lake, denk ek, het ons van hulle gepraat. Uh, ons luister na Because It's Love van die Kelly Fam Family. Thank you. time I look at your face, I get this feeling every time I look in your eyes. It starts healing every time we walk side by side. Yes, I get this feeling because it's love. Yes, it's love. Oh. Kelly family, hulle sê, because it is love. Ok, nou ja, ek uh, het vroeger gesê, ek is so opgewonnen soos een klein sientje. Ons het uh, hierdie naweek hier in Kimberley, is die boerefeest. En by die boerefeest is daar paar kunstenaars wat optree, en onder andere my, uh, wat sal ek het noem, ehm, um, ek het eh, vir Anja ge uh, raak geluister op uh, Facebook en uh, toe sy nog ach, sy het nie, sy, weet, sy het nie belang gestel om verder te gaan met haar muziekloobaan nie, sy het maar net gesing omdat het vir lekker is en uh, toe het ek haar geluister en ek het gelijk wat ek gehoor het, toe nooi ek haar vir een onderhoud, en ons het een lekker onderhoud gehad, ek dink ek het om laas week gespeel, die onderhoud met Anja, het ek om weer gespeel, een heruitsending gehad, en uh, nou tree sy op hier in Kimberley vandag, sy kom van Rosenwil, door in die Kaap, ne? en uh, ja, en ek het my afgespreek, ons ontmoet morgen aand, en dan gaan ek haar vir die eerste keer nou uh, eh, werkelijk uh, eh, sien en uh, luister. Ek gaan beslis my, <laughs> wel, ek weet nie, uh, hulle het vir my gereel daar vir een uh, inplug plek vir my uh, rekenaar en so aan, vir as ek opnames wil maak of wat ook al, maar uh, ek dink ek sal berelingstref met die mense daar. Ek weet, Fatman is ook daar en nog een hele paar ander kunstenaars uh, ek sal relings maak vir moendelike verdere onderhoude met die rest van die mense. Maar uh, Anja wil ek net graag sien, sing, en ek het een request ingestuur, ek hoop sy sing my liekie morgenhand. Uh, eh, ja, so is het vanavond sing sy 7 uur, so vir my om nou recht te maak om 7 uur te gaan luister, uh, is nie, morgen het ek geen programme nie, so uh, en dan sing sy 6 uur.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 with me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do you? hulle sing ook I am a believer, ne, die monkeys. En, uh, ja, eh, eh, hulle is lekker om dok te hou, daar is specifiek een ou, wat hy, wat noem is die ding, uh, so, a handdrommiekie, wat hy so klap en het er die klok, klokkies aan die kant. Jy moet sien, hy raak helemaal carried away, wanneer hulle uh, sing en hy speel sy instrument, en hy sing saam. Shirelles, Shirelles, en hulle sing vir ons Soulja Boy. Soulja Boy. was hy, Sherelle's, en hy het Soldier Boy vir ons gesing. Die Birds, uh, daar is hele klompie groepe wat hierdie specifieke liekie uh, sing. Uh, ek het die Birds' weergawe vir julle gebring. Turn, turn, turn. time is turn, turn, turn, as het tyd vir alles, ne? Um, die Hollies, ek het hulle net nou ook gehad, wat het hulle net nou vir ons gesing? Uh, nee, ek sien hulle nie op die lys nie, maar ek weet hulle het net nou, eh, sorry terug, het hulle vir ons iets gesing. Maar eh, kom ons vergeet dit, en uh, hulle sing nou vir ons Carrie Ann, en hulle as jylle omgehoor. Thank you. Die Hollies, hulle het nou vir ons Carrie Ann gesing. Um, die vijfde dimensie. Ek weet nie, kom hierdie Likkie uit The Fiddler on the Roof? Uh, ek is nie seker nie, daar is iets soortgelijks wat op Fiddler on the Roof, Aquarius, let the sunshine in. Fifth dimension is die groep wat om sing. Kom ons hoor. Ek dink hy kom uit uh, uh, The Fiddler on the Roof. Ja, dit ek, ek, ek, ek seker, hy kom uit uh, die klassieke rolprint, uh, eh, Fiddler on the Roof. Nou die Beatles, ek, ek, ek dink die beste komponis van die Beatles was maar Paul McCartney gewees en hy het hier die volgende ene, het hy, wel, hy het hom gesing en hy het hom gecomponeer. Eh, uh, die Beatles, Hey Jude! Hey Jude, don't Hey Jude, um, Jude, eh, luister jy? Ek weet nie, uh, jy skakel gewoonlik in, weet nie of jy vandag inskakel, uh, ingeskakel is nie. Um, ja, ons hoop maar jy luister, dan, dan, dan sê ek die plaat was vir jou gewees. Ok, Jeannie, Jeannie C. Riley, kry redelike blootstelling met uh, haar uh, likkie The Girl Most Likely maar uh, vir haar ook die enigste ene wat haar in die top 20 uh, eh, gekry het, Upper Valley PTA, uit die uh, eh, rolprint met die selfde. Nou ja, die, uh, dat is een uh, oulike storykie achter die plaat, uh, wat jy, uh, oor die, uh, wat moet nie oordeel of kritiseer type uh, uh, connotatie aan die story het, Kom ons luister hier en dan sê jylle self kan uitwerk hoekom die arme vrou en sy dra haar roppies te kort en en en Jeannie C. Riley Harper Valley PTA Jeannie C. Riley said, Mama got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running round with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way was signed by the Secretary Harper Valley PTA. surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwyneth Jones be told to keep her window shades off completely wat sê, as jy geraamte in die kas het, moet nie gaan krap met ander mense, sy klein foukies, as jy groote daar jou geraamte in die kas het nie, sy ken alles wat in die dorp aangaan. Ok, nou, die groep wat nou op die draaitafel is, Deliens, hulle is, uh, is van uh, eh, Oost-London, in Zuid-Afrika van 1969. Hulle word vernoem na die hotel waar hulle gereeld optree, namelijk die Deals Hotel, so hulle is die Deleens. In april 1971 presenteer uh, eh, destijdse radiopersoonlikheid Pieter Loutus die groep met een gouwe plaat toekenning vir Look Out, Here Comes Tomorrow. En uh, kort daarna 1971 volg hulle tweede groot ja. treffer, When Love Comes Knocking at Your Door, Kom ons luister na hom. die liefde klop, moet versuim om oop te maak nie. Dit is Cupido, hy wil inkom. Hy lyk nie van die kouwe daar buiten nie. Ok, um, ja, ek wil net gauw die um, verloop van dinge vir julle gauw sê. Nou op Ramkat Radio om 6 uur, dan skakel uh, uh, Eh, Rudolf <laughs> Rudolf in, Rudolf Goosen en sy uh, eh, lever sy program uh, op spoed en uh, ja, hy doen elke vrijdag aand om 6 uur tot wanneer die mens het laat met hom gepraat het. Uh, ek weet nie, ek het probeer om uit te vind wanneer die closing time van sy program is. Ek dink officieel is het seker van 6 uur tot 8 uur. Programme gaan maar so 2, 2,5 uur, 8 uur of half 9, maar as jylle hom bezig hou, dan gaat hy vir jylle op wakker bly, tot 12 uur vanavond, ek sê jou. Uh, hy doen versoeken, hy doen uh, boodskappe, hy uh, is baie, baie bedrijwig, moet uh, die gesels tussen jylle en so aan, so, en as jylle, gaan op die blog, die voorblad, uh, as, waar jy druk, die uh, om te luister, dan is daar so een hele klompie name, uh, boodskap aan die atelier. As jy daar druk, dan maak hy oop. Dan hardloop jylle daar af, dan tot jylle by sy naam kom, en dan stuur jy jou boodskap na daai deel toe, jou boodskap of jou versoek. En hy sal sorg dat dit uh, uitgesaai word en uh, ja, uh, altyd een lekker interessante, lekker saamgesels program wat Rudolf vir ons aanbied. Eendag is daar die Gooi Milies en uh, dit is uh, jou ginsling muziekstasie, Radio Eendrag, vanaf 7 uur, wat die uh, voete gaan laat jik, boermuziek op sy beste, met DJ Doep. Her, her uitsending vind saterdag om 12 uur plaas en hy sê, moet dit nie mis nie, lekker skoffel hier. Uh, ok, hy gee die klomp skakels daar, maar jylle um, ehm, eendracht mense weet precies wat jylle skakels is, uh, dan gaan jylle net daarin, dan kan jylle luister, en dit is van 7 uur tot 8 uur, wat hy hierdie um, so, uh, wees gereed en gaan daar ook in. Ek sien eh, die Global Arts het nie een program nadat ek hier afsluit, is daar niemand verder daar nie. Ok, so wees seker om na eh, aan te hou en die ander programme ook te luister. Um, uh, ja, ons staan nader einde se kant toe. Kom ons luister een stille, een stariger een, of nie, een stiller ene, een Bert Camford. Ek dink dit is net instrumenteel, Wonderland by Night, ek dink is een trompet, eh, een likkie, en dit is van 1960. Ek weet, hy was groot treffer in 1960. Bert Camford. Wow! was hy, die instrument wat jylle nou net gehoor het, die laaste stikkie, dit is die een wat ek gespeel het toe ek in die weermacht was. Dit is die E-flat hoorn, of die Franse hoering, en uh, dit is die klank wat hy maak. Hy is die alto, die alto in die orkest. Oké, okay, nou, Mick Jagger, Big Mouth, en uh, hier kom hy, met, wat sing hy? Can't Get No Satisfaction Satisfaction was hy, met Jagger, hy het een probleempie, can't get no satisfaction, hierdie volgende in Katrina and the Waves, en die liekie is, Walking on Sunshine. Sy Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Um, <clears throat> hier so een medley van Elvis liekies. Ek het ons net ook gesê, ons gaan nog na Elvis ene luister. Kom ons luister na een medley. So dit is nie een nie, dit is een hele paar. was uh, so medley van een klomp van sy liekies gewees. Nou oké, okay, ek gaan groet, maar dan gaan ek uitspeel met 1, 2, 3, 4, 4 liekies achter mekaar, gaan ek uitspeel. So, bly maar ingeskakel, uh, jy weet, <laughs> ek is al klaar oor my tyd, so, uh, um, maar die volgende program begin eers 6 uur, so ek kan, uh, de, ek het leeway, soos hulle dit in Engels noem, uh, ek gaan die trogs, met Love is All Around, Tommy Rowe gaan dan vir ons sing Sheila van 1962 Jamaica Farewell The Gypsy Queen en dan gaan ons wat, wat kan ek kies uh, kom ons maak het Peggy March, I Will Follow Him om je totaal uit te speel dan aan die einde ek sê vir julle dankie dat julle geluister het ek sê vir julle geniet die naweek Uh, die rest van die naweek, ek gaan ek gaan morgenavond gaan ek vir Anja kyk uh, in by die boerefeest en uh, ja, en hoopelik uh, eh, eh, wel reeling stref met haar vir uh, uh, miskien een opname of uh, ja, ons sal sien waar, hoe dit verloop uh, en dan uh, Fatman is ook daar miskien kan ek een onderhoud met hom ook reel lekker dag vir julle, lekker naweek verder en hierso kom vier lekkies wat ek mee gaan uitspeel geniet hulle en uh, ja, goeienacht en die mense wat wacht vir die uh, eh, potgooi, hy sal so binnen 20 minuut sal hy verskyn Bye for now follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away. I must follow him. Ever since he touched my hand, I follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep, keep me away, away from my love. Dang, dang, dang, ding, dong, ding, blue moon, moon, moon, blue dang dang dang ding dong ding dong